يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي Bismillahirrahmanirrahim. Obzirom da bez ponavljanja nema ništa i da bez ponavljanja nema znanja, mi ćemo, kako je autor ovdje u knjizi, ovoj e, korisni sažetak u Akidi imama Teofida uradio, znači nakon prvog poglavlja koje govori o imanu, o vjerovanju, spomenuo je najvažnije tačke iz čitavog ovog poglavlja. Znači, ovo čitavo vrijeme što smo do sad čitali, znači to je prvo poglavlje koji govori o imanu, o osnov, znači o osnovama imana, vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala, tako njegova svojstva, sifrata, vjerovanju kader i tako dalje. Pa najvažnije tačke uz Allahovu pomoć nadam se da, da ćemo moći večeras ovaj sve spomenuti. Ja bih redom čitao i to je praktično ponavljanje svega ovoga što smo do sad pročitali. Pa kaže za Allahov pomoć. Prva napomena i važna stvar je prvo da je znači zavladao i proširio se širk na zemlju. S kraja do na kraj prije pojave dave šeha Muhammed ibn Allah mu se sminuo i poznata je ta situacija. Znači, e, tadašnji nosilac na neki način hilafeta ili islamske vlasti je bila osmanska država, koja je bila ogrezla u čemu? U sufizmu i širku. I sam halifa i to podržavao samim tim što ništa protiv toga nije poduzimao, a bilo mu je oba obaveza, pogotovo kao islamski vladar, tako? Dobro, to su detalji. Mi smo spominjali tamo na početku, e, kad smo čitali malo siru o šeha Mohamed ibn Abdullahabu, u samoj, znači izvan osmanske države, na samom e, tom e, poglav, području koje se zove Neđed, je tako? Gdje, je, gdje se on rodio i gdje je počela dava, koje nije bilo pod kontrolom osmanske države, je također bio raširan širk, kaburovi, drveće i tako dalje. Kamenje, kao u prvo džahilijetsko doba. Prvi, odnosno najveći uzrok povratka širka među ljudi. Nakon što je došao poslanik sallallahu alejhi ve i šta ukinuo obožavanje kipova, zabranio širk, podučio ljude tevhidu, najveći uzrok zbog kojeg su se ljudi vratili širku je sljedeći. Da su se ljudi povodili za pukim izrazima, riječima, bez obraćanja pažnje na sušti, suštinsko zna, značenje. A Allah subhanahu wa ta'ala je propise utemeljio na čemu? Na pukim riječima ili na, zna, na značenju? Na čemu? Na značenju. Na, na suštini stvari. Temelji se propis na suštini stvari, a nije kako se zove. Zove, nazove kako hoćeš. Tako? Ali ljudi su šta? Se povodili za imenima, pukim imenima, ne gledajući u suštinu, u suštinu stvari. Na kojima se temelji propis. Je tako? Na suštinama se temelje propis. Kako ćemo? Da, da navedemo jedan primjer. O tako? Ja uzmem neku hediju i umjesto da kažem džemu na lijevo desno, džemu, evo ti ova hedija, kažem džemu, evo ti ova kamu. Će biti sad to haram? Kako će biti haram? Ako je nije, nije pa kamata. Nazvao sam kamatu. Rekao sam da je kamata. Ne znaš ti šta. Jeste razumeli? Znači, nije, ne, propis ne ide za naziv, za ime. Ako sam nazvao kamatom, da je odmah to haram. Nije. Ono i dalje ostaje da je to suštinsko značenje ovoga što sam mu dao, šta? Hedi? Hedije. Ili obrnuto. Kaže, pošto si ti tako pametan, Sekire, da ti poklonim ovu knjigu za 25 eura. Ha? Neću. Šta je sad? Pretrgujem je trgovina svojim putom. Znači, ovo je sad beje. Ovo nije hedije. Znači, ovo nije nikakva hedija ni poklon. Ovo je sad trgo... trgovina. Zašto? Zato što se vraćamo na suštinu stvari. Ja njem knjigu vam pare. To je trgovina. Kakva hedija? Šta E tako se u šerijatu ne vraćaju propisi na naziv, nego na, sušti, na suštinu. E to je jedan od uzroka širka. Na koji način? Zato što su ljudi vratili se obožavanju kaburova i onoga i, i još drugih stvari mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nisu više znali širkom nego te vesulom, sa tako tražnje šefata i nekim drugim imenima izbjegavali termin širk, je li tako? A u stvari suština onoga što su ne radili je da je to širk. To je jedan od sebe. Dalje, islam. Šta je to islam? To je potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala čime? tevhid, tevhidom, obožavanje samo Allaha subhanahu i potpuna pokornost njemu kroz ono što je on naredio i kroz ono što je zabranio. I nije samo to, nego još važna stvar, šta je Islam još? Odricanje od mušljika i, šir, i širka. Jer neko može šta? Klanja posti, muvehid, tako, ne čini širk, ali sa mušicima sijeli povazna. Ha? Nije se odrekao širka. Nije se odrekao širka i mušnika. A tako, ili neće da smatra i ne smatra to širkom, to što oni radi. A sam to ne radi. Je li ovaj musliman? Nije. Dobro. Sljedeća stvar koju smo naučili do sad, čitanjem ovih do sad poglavlja, jeste da puko izgovaranje šehadeta puk izgovor šehadeta, bez poznavanja šta ona znači, ta riječ, bez rada po značenju te riječi, je tako? Ne čini čovjeka muslimanom po konsenzusu. Ako bi čovjek izgovorio samo puko izgovaranje, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, izgovorio šehadeta, tako? Oba dva šehadeta izgovori. Ali ne zna šta to znači. I ne radi po onome što podrazumijeva taj šehadet. Nije postao time musliman. Po konsenzusu. A tako, saglasni su svi muslimani da takav čovjek nije postao musliman. Dalje, potvrđivanje da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar. Znači čega? tevhidu rubu, rububiju. Znači da je Allah gospoda, da on daje rizik na faku, da uskrbuje, da, da znači stvara život i smrt, da upravlja svemirom i tako dalje. To sve spada pod rububiju. Jel tako? Vjerovanje tako u Allaha subhanahu wa ta'ala ne čini čovjeka muslimanom. Jel tako? Sve dok na to ne doda šta? Uluhije, odnosno te, tevhid. Sve dok na to ne doda da samo Allahu i Bade čini. Dok ne to, na to ne doda tevhidu uluhije. Je tako? I taj tevhid uluhije, činjenje ibadeta samo Allahu, to je razlika između mušlika i muslima. Inače i mušlik i muslima Vjeru u Allah. I da Allah stvara, da tako, i život i smrt i da je stvorio ovaj svijet i da upravlja ovim svijetom i da daje na faku i da od njega dolazi šta? I dobro i zlo. O tako? I muslimani može. Pa šta je razlika između njih onda? li čini ibadet Allahu i još nečem? A musliman samo i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. Nije ispravan islam čovjeku dokle god se ne odrekne taguta. A šta je tagut? Sve što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Dok se od, ne odrekne svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bude ih protektirio, tako smatrao to kufrom, i sve, svega onoga čemu se pokoravaju, jer nije samo čime, čemu čine i bade, nego čemu se pokoravaju, a ne znaju da je u tome pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Nije ispravan islam dok se čovjek ne odrekne tagute i dok ih ne protekvi, protekvi. To je prvo poglavlje, znači prvi nakon. Drugo, poslije ovoga bitno je sad, obzirom da kažemo da se čini ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala ubudijet, ibadet je tako? Tevhid, sad treba to razjasniti šta je to? Ilah La ilaha Nema ilaha Illa Allah Osim Allaha A šta znači ovo nema ilaha osim Allaha Ovo znači da je samo Allah ilah je tako? nema al ilaha osim Allaha. Šta ovo znači? Ovo znači da je samo Allah ilah. A šta je to onda ilah? Božanstvo, je tako? Šta je božanstvo? Mi se lako snađemo i prevedemo termin, kaže. Alikum se naravno salatu. Uh, mi se ovako snađemo i prevedemo termin i raj, kažemo božanstvo. Šta je tu božanstvo? Nešto što se obožava, tako? Nešto što se obožava, tako? Nešto čemu se badet čini. Nešto čemu se badet pokla, poklana. Po, nešto čemu se badeti pokornosti posve, posvećuju. Nešto općeg srca stra, stravuju. nešto, zatim srca žu, žude. To je sve božanstvo, la. Jer ga srca šta obožava. to tako? I ovo se koristi u naše onaj, u našoj okolini. Ona je obožava onoga, ona je obožava onoga, on je obožavaju, obožava. Kako ga obožava? Kako obožavaju pjevače i Kako? Ne čini im sežde, tako? A? Ali ih vole, jel tako? Oponašaju i kako se on češlje, tako se on češlje. Koliko onaj mi da stavi, toliko i on. Kako onaj muziku sluša i on. Jel tako? Kako se onaj vuče i on. Sada, to je samo neki, jedan od vidova, jel tako? Ali, وَالَّذِينَ آمَنُوا ešertu حُبَّ لِلَّهِ oni koji vjeruju još više vole Allaha nego što oni vole svoje božanstva, tako? E to je ila. Dobro. Šta je ibada? Sad ila, znači njemu se poklanja ibada. Šta je ibada? To je termin koji obuhvata sve ono što Allah subhanahu ta'ala voli od riječi, dijela, unutrašnji i vanjskih. Unutrašnja dijela, ljubav, mržnja, strah, nada, iščekivanje, nadanje, oslonac, da tako dalje. To su unutrašnji gradi. Vanjski, namaz, post, zekat, tako, hađ, e to su vanjski gradi. Dobro napomena šta je u stvari ibadet? Ibadet je teo, teohid. Zašto je u suštini ovako slobodno definisano da je ibadet teohid? Zato što svi ibadeti propadaju bez teohida. Ako bi se ibadeti činili neko čemu i nekome drugom, propa, propada. To poništava sva djela. širk, širk poništava sva sva djela. Zato je ibadet u stvari teohid. Odnosno teohid je ibadet, tako? Samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je sukob između poslanika svih vjerovjesnika i njihovih naroda bio učen u teohid. Nije bio u ibadetu. Nije bio u ibadetu. Jer poslanik sallallahu alaihi sallam kad je došao i kad mu je Allah subhanahu ta'ala naredio Ja ejuhel muddatir Kul fa'andir O ti pokriveni i zamotani Ustani i opomeni Nije mu naredio da opomene ljude na namaz Kako? Niti na zekaj Niti na hač Zašto nije? Zato što sve već obavljali hač Nije na umru Zato što sve već obavljali umru Tavafite oko Kjabe, nije bilo to. Zašto? Zato što je tavafili oko Kjabe. Ništa od toga nije. Al tako? I nije to bilo sporno. Niti je to Kurešijama smetalo. Al tako? Niti bi se oni protiv toga gunili. Da dođe neko i da podstiče sad Kurešije da što više i badate tu oko Kjabe, da što više obreda bude. Ne to njima. Zašto? bi Ne bi ništa tu smetalo, tako? I dalje bi se ljudi okupljali, dolazili tu, još bi možda bolje bilo da više i bari, tako? tako? Nego čega je bilo problem? Sukob? Širk. Nije naređivo ibadet, nego im zabranjivo da čine ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ibadet teuhid, tako? Da se Znači, ibadet je da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako se čini nečemu drugom, onda se više ne zove ibadet, nego širk. Iako je žrtvovanje kurban, klanje kurbana, klanje kurbana, tako? Ibadet je samo kad se čini Allahu subhanahu wa ta'ala. A ako se zakonje nekome drugom, onda je to širk. Onda je to širk. Makar rekli bi smirno, je li tako? A ako dođe neko, kupi obnazanu novu godinu, pa ga fino povali, pa sve kova kobajagi na desnu stranu, pa fino uzme abdest, pa kaže bismirna, Allah lakvar, bismirna, i zakoli. Pa, šta je ovo? Džaba ovo sve, on je zato radi nove godine, radi mušičkog praznika i u ime širka, je tako? Ili na rođicu uzme pa za kolijem zapravi maj. Je li tako? Kad je klao na Bajram ili sedmi dan na Akijiku, to je bio ibadet. Zašto je to bio ibadet? Zato što je posjećen Allahu subhanahu wa ta'ala. A kad je zaklao na prvi maj, to više ne zove se ibadet, nego širk. Zato je ibadet stvari šta? Teohid. I svi poslanici Allah subhanahu wa ta'ala znači u suri Araf i na drugim mjestima spomenje šta od svih poslanika, šta bi prvo spomenuo za njih kad govori, kad navraje tako? Za Nuh alaih salam وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ Pa onda šta kaže? أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ Allaha obožavate i nema drugih božanstava, nema drugog ilaha I nemate drugog ilaha osim njega. Samo njemu i vadi činite. Tako? Pa onda, šta? وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا Pa isto za njega kaže Ja قَوْمِ يَعْبُدُ اللَّهَ وَعَلَكُمْ إِلَهِمْ غَيْرُ Pa وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا Pa tako redom svi poslanici prva rečenica iza toga slijedi šta o narode moj samo Allahu i badet čini u narode moj, samo Allahu i badet činiti. Prema tome, i mi danas, kad pozivamo ljude, šta? O narode moj, samo Allahu i badet činite, ne nikome drugom se pokoravati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Znači, ibadet se ne zove ibadatom osim ako je sa teuhid, sa tevhid. Ako je sa širkom, onda nije ibadet a neće se dogoditi tevhid osim sa kufrom u taguta. Osim sa kufrom u taguta. Tako? Pa ako se pomiješa ibadet sa širkom, je tako? Šta bude? Totalno se pokvari ovaj ibadet. Je tako? Totalno se pokvari ovaj ibadet. Zašto? Zato što je ispravnost vjere i tevhida šta? Šart za ispravnost vjere, ali Za ispravnost vjere i tevhida je šta? Da se kloni čovjek širka i tavuta. Šta je tavut? Sve ono što se obožava, čemu se pokorava? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Od posobnosti uluhijeta od posebnosti uruhijeta i posebni osobina Allahovi subhanahu wa ta'ala je potpuna savr savršenost. Je tako? U svakom smislu. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen u svakom smislu. Iz svakog ugla i sa svakog aspekta aspekta. Apsolutno savr savršen. Je tako? Nema nikakvog nedostatka. I nemoguće mu bilo kakav nedostatak prepisati sa bilo koje strane. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da onda jedino on zaslužuje obožavanje i ibadet. I ibadet. Znači, on je apsolutno savršen i samo on zaslužuje ibadet sa svake strane i svakog ugla i svakog aspekta. Dobro da se samo Allahu ibadet čini to ne proizilazi samo iz objave nego i sa aspekta zdravog nije ovdje nego ovdje sa aspekta zdravog razuma znači sa aspekta zdravog razuma i iz šarijata i sa aspekta zdrave pri prirode sa aspekta zdrave prirode je li tako? A širk, širk je odvratan i sa aspekta zdravog razuma, i sa aspekta zdrave fitre, prirode, jel tako, a i sa aspekta šeri, šerijeta. I to je šta? Odvratan toliko da je naj najodvratniji. Jel tako? I nema ništa gore na dunjalu pod ovog širka. Zato Allah subhanahu ta'ala jel tako, iako oprašta sve grijehe, sve Allah subhanahu ta'ala grijehe oprašta, a za širk je rekao da ga neće oprostiti. Inna Allahe la yaghfiru an yushrake bi. Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Zato je nemoguće šta? Da širk bude odobren ili propisan u bilo kojem šerijetu. To je nemoguće. Nemoguće, neprihvatljivo da bude odobren ili propisano bilo kojem šerijatu. Dobro. Osnove vjeri, ovaj tevhid, oko njega se slažu sve objavljene po ovim pitanjima vjeri, vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, u meleke, kitave, poslanike, sudnji dan, kader, po tim pitanjima su sve objave istine. Sve. I Teura, i Zebur, i Inđin, i e, Suhuf Ibrahim, sve knjige koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio iste su po ovim pitanju. U čemu se onda mogu razlikovati? U određenim obavezama. Nešto je bilo obavezno Beno Israilu, a nije nama. Nešto je bilo haram Beno Israilu, a nije nama. Jel tako? Nešto je bilo halal Beno Israilu, a nama je haram i tako dalje. Znači, sve to u, toj, u tim stvarima se šeri, šerijat je različit. Međutim, u sferi vjerovanja sve objave su, sve objave su iste. Zato, šta ovo podrazumijeva? Šta ovo podrazumijeva? Da onda u ovim stvarima je obaveza da se slijed, slijedi i pokora, pokora. Ovdje nema nikakvog ištihada. Šta to znači? Po ovim pitanjima nema nikakvog istraživanja, o tako ištihada, ne. U ove stvari samo vjeruješ. Kako ti dođe, tako vjeruješ. Nema nikakvog, ovo nije područje za ištihad. Kao kad u nekom propisu dođe direktan tekst. Je li tako? Dođe direktan tekst. Tu nema ištihada. Nemaš ti pravo sad tu opet da nešto razmah nego jednostavno da se poko, pokoriš, bez ikakvog razmatranja i studiranja. Za ove koji su zakasnom da napomenem, znači da smo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, onako kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti, pročitali prvi bab iz knjige koja se zove korisni sažetak u akidi imama teohida. Taj prvi bab, odnosno prvo poglavlje, je o imanu. Na kraju poglavlja autor je nabrojao najvažnije tačke ovoga što smo do sad pročitali, tog prvog poglavlja. I sad ja redom čitam te tačke. Praktično ponavljamo sve ono što smo već dugo vremena čitali. Ponavljamo, ovo je ponavljanje večeras gradiva, tako? Bez ponavljanja gradiva nema ni učenja. E, Pa da shvatite zbog čega ide ovako ovo nabra, nabrajanje. <clears throat> Dalje, sljedeća tačka, važna tačka koju smo spominjali kroz čitanje dosadašnje, jeste da onaj ko obožava nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je on muš, mušrik. Makar izgovarao la ilaha illallah. Zašto je mušrika izgovara la ilaha illallah? Kako to? Neko dođe sad, šta? I putuje odavde, na primjer, preko travnika za a, za kljub, sad, za jajce. I sad tamo kad najde krajovnih onih turbeta, ufati ga neki strah, kaže, ne smijem ja proći kraj ovog turbeta, a da se ne svratim u zijaret to ne smije. Boji se nešto će mu se, da mu se nešto neće desiti strašno na putu. Kako to? Pa onaj šejih što je ukopan tamo u kaburu obzirom da on njega stalno posjećuje da se ne bi nagutio. tako, pa da mi ne bi kako naštetio. Je tako? Ovo se zove tajanstveni strah. Strah. Kako to tajanstveni strah? Strah te od nečega da ti neće naštetiti, je tako, bez da te e, neposredno, bez neposrednog uticaja. Znači, ti si svjestan da on neće ustati s kabura i te neće rukama zgrabiti za gušu, tako? Ali, osjeća tajanstveni strah da, znači, da će mu naštetiti bez da neposredno i direktnog djelovanja. Bez neposrednog i direktnog djelovanja, da će mu tajanstveno nekako naštetiti. Šta je ovo? Šta je ovo? Šir. Je tako? Ili dođe tamo na kabor, znači obožava ga kako? Strah. Strah. A rekli smo da je strah unutrašnji ibadet. Obožava ga čine? Strah. Ili dođe tamo na kabor, krenu na ispit. Naprimjer, odavde nekako kroz pravnik, ne na neki ispit da ideš, ali iznad nekog drugog pravca, na primjer, iz krene za Sarajevo, će gore na fakultet, neki ispit da polaže. Evo nas u sebi. I sad, učio je on sve, ali straga propašća. Tako. Pa da bi mu neko pomogu u tome da položi ili neko dao na neki način, je tako? A on svrati malo na curbe, pa tamo ubaci koji novčić i onda još koju dovu uputi dole evliji koji je ukopan, da onaj posreduje kod Allaha da nekako ovaj ispitom položi. Da položi bez popravka. Šta bi ovo sad? Ovo sad on čini i vadet kome? To ne vlije, jel tako? Njemu, njemu se obraća. Njega voli. Od njega pomoć traži. Šta, da se uzima kod Allaha? Jel tako? ali njemu se obraća. U dobi se njemu obraća zašto? Zašto mu on nije u mogućnosti pomoći. Jel tako? Šta je ovo sad? Či? E ovaj čovjek i onaj prije čovjek, šta su oni? Mušnici. Kako mušnici čovjek klanja, posti, kaže la ilaha illallah, kako mušnik? Zato što nije Znači, on izgovara la ilaha illallah. Ali ne radi ko la ilaha Ako nema drugog ilaha, osim Allaha, što se onda obraćaš ovome ukavu? Ako je samo Allah ilah, onda digne ruke i reci ja Allah. Je tako? I njemu se obraća. I sada, Znači, zašto on moćnik? Zato što ne radi po tom šehadatu koji je izgovorio. Niti je ubijeđen u značenje tog šehadata ono što ono znači. Šta, šta ovo, ovaj šehada znači? Da se dove i vadeći upućuju samo Allah subhanahu wa ta'ala. Da se samo od Allaha strahuje. I to ovim tajanstvenim znači strahom, kako smo ga definisali. Da se samo na Allaha osla, oslanja i od njega na nada. To je značajni šehada. Je tako? On je muštik zato što ne radi po tom šehadetu, niti vjeruje u ovo značenje šehadeta, je li tako? Niti izvršava ono što Ovaj šehadet podrazumijeva od tevhi od tevhida, je tako? I iskrenosti i ihlasa samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jesmo shvatili? Kako čovjek može biti mušrik, a on izgovara la ilaha illa i klanja i posti, eto tako. O kako? Da. To je jedan od vidova, je tako? Ima ih još mnogo. Ali ovo je nekako, eto, najšto sada spomenu. Dobro. Iskrenost, sidk. Ovdje iskrenost u smislu da ne la, da ne laže, je tako? A ihlas mi opet prevozim, prevodimo iskrenost. Ali kakva je ovo sad iskrenost? Sidk je iskrenost da ne laže, je tako? Da je iskren u onome što, ka, što kaže. A ihlas je iskrenost da je odan samo Allah Allahu subhanahu wa ta'ala i da svoj ibadet posvećuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prema tome, suprotno od sitka je kezib, laž. A suprotno od ihlasa je širk. Jesmo shvatili se? Znači, ali mi kad prevodimo ovaj, obzirom da naš jezik štur, mi kažemo i za sitk iskrenost i za ihlasik iskrenost. Ali ova sitk iskrenost To je da ne važi. A ovaj ihlas, iskrenost, da samo Allah subhanahu wa ta'ala i vade čini. Je tako? I ova, ova dva svojstva, odnosno ova dva šarta, kod šehadeta, ovo su šartovi šehadeta, da bude iskren, da ne laže kad kaže la ilaha illallah, je li tako? Ako kaže la ilaha illallah, popet pa nekom drugom dovu uputi, šta je? slavno? Je tako? I šta još? Ihlas da samo Allah subhanahu ta'ala ibadat čini isto. Ako je muhlis, samo Allah, onda samo Allahu dove pući. I ova dva šarta idu uvijek zajedno. Ne može jedan bez, bez, bez drugog, jel tako? Pa ako nije muhlis, on je moš, mošnik, jel tako? Ako nije sadik, ko nije sadik, on je munafik, jel tako? On maže i kaže la ilaha illallah, misli u sebi, ma imamo mi još neke svoje. Jel tako? On je munafik. Svata? Pa ko je, nije sadik, on je munafik, ako nije muhlis, on je mošik. On je mošik. Sljedeće poglavlje govori o poslanosti. O poslanosti. Čemo morati? Nikom se ne spava. Ima li kome da se pa? A, da ga malo protrčemo. Završ. Potreba ljudi za poslanstvom je nužna. Zašto? Zašto ljudi imaju potrebu za poslanstvo? Za poslanicima? Zato što ne bi mogli znati detalje Allahove subhanahu wa ta'ala naredbi za zabran. Mi nikad ne bi znali šta, koliko trebamo klanjati, kako trebamo klanjati. Zato su potrebni ljudima poslanici da bi znali detalje njegovih naredbi i, za, i zabrana i nikad ne bi znali i poznavali šarijat da nije poslani, poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobro kakva je blagodat i bereket u tom poslanstvu Ajde. Sve tako. Niko ništa. Svi ljudi šta? Svoje postojanje i svoje uživitke i ovaj život na Dunjaluku duguju duguju šta? Postojanje poslanstava i objava i tragova tih objava. Kako? Zato što će Allah subhanahu wa ta'ala kad nestane tragova poslanstva narediti da počne kijan. Jel tako? Sudnji dan će nastupiti kad nestane tragova poslanstva. Jel tako? Zato je dakle, dokle god ima tragova poslanstva, šta? <laughs> Biće i, i dunjavu kaj života na, na dunjavu. Dobro. Kakav je cilj od slanja poslanika? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala šalje poslanike? Da se samo njima ljudi pokora, pokorave, da samo njih slije, slijedu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala odabire poslanike. Da samo se njima pokorao i da samo njih slijedi. I da samo njih slijedio. Pa ako neko se pokori nekom drugom mimo poslanika sallallahu alaihi wasallam ili slijedi nekog drugog mimo poslanika <coughs> sallallahu alaihi wasallam šta neće se ispuniti cilj radi kojeg je poslanik sallallahu alaihi wasallam pos, poslan. Je li tako? Svata Pa ako mi danas slijedimo nekog drugog, a ostavljamo poslanika sallallahu alaihi wasallam, šta? Zanegirali smo osnovnu stvar radi koje je poslanik sallallahu sve sallam poslan. A osnovna stvar radi koje je poslan da ga slijedimo i da mu se pokora, da mu se pokora. Pa ako se desi da se slijedimo ili pokoravamo sa nekome drugom, onda smo zanegirali to tako i neće se postići onaj osnovni željeni cilj pred kojeg je poslanik sallaha alejhi sve uopšte poslan kao kao poslanik. Tevhid. Ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala. Da tako? Podrazumijeva šta? Da se poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzima za sudiju u svim sporovima. U svim situacijama, tako? I to je značenje šehadeta La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da tako? To je značenje I to je tevhid. Da se poslanik sallallahu alaihi sallam uzima za sviđu u svim sporovima. Jer ovaj tevhid to podrazum, podrazumijeva. Ako se uzme neko drugi ili se sudi pred nekim drugim ili pred nečim drugim, mimo poslanika sallallahu alaihi sallam, ovdje poslanika sallallahu alaihi sallam dok je bio živ, a nakon njegove smrti, njegov sunnet, sallallahu alaihi sallam, tako, njegov sunnet, Zato što to podrazumijeva šehadet. I to je osnovno značenje šehadeta. Ovaj tevhid. Suđenje pred nekim drugim mimo Resula sallallahu alaihi wa sallam poništava iman. Poništava iman. Zato su objavljeni ajit u suri Nisa. Pa tako. Zar nisi vidio lem tere lel ladine يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Zar ne vidiš oni koji tvrde, znači da važu? Jer zar ne vidio oni koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i prije tebe? Juriduna en je tehakemu ila tagut, a želi da se sude kod taguta. Koji je ovdje taj tagut bio? Bio Ka'ab ibn Ashraf, jedan od židovskih mudra, mudraca, je tako? I sihirbaza i ne znam ja prvaka. Pa se sporili židov i muslima. Pa ovaj musliman hoće da se ide suditi kod Kjab ibn Ašrafa, tako? Pa Allah smano tada kaže ti objavljuje povodom tog događaja šta? Ovaj musliman tvrdi da vjeruje, a želi da se sudi kod tagu. Pa kaže Allah smano tada šta? Ulaž ga utjeruje. Zar nisi vidio oni koji tvrde, znači da lažu, da vjeruju ono što je jedan tebi prije tebe, žele da se sude kod ta guta, žele da se sude kod nekog drugog mimo poslanika sallaha nije sve. Znači, kogod je mimo poslanika, on je ta talu. Kad čim god se sudiš mimo šarijata, on je talut. Žele da se sude kod taguta. Vidi, ovdje Allah s.a. kaže žele da se sude kod taguta, a sljedeća rečenica وَقَدْ umiru en yekfuru bi. A naređeno im da kufr u njega čini. Šta ispade ovo što žele da se sude kod taguta, da je to njihov iman u taguta. Jer kaže, oni žele da se sude kod taguta, a naređeno im da u njega kufr učini. Pa ispade da je ovo šta? Prvo iman u taguta. Ovo prvo ima u taguta. Esselamu alaikum. Ehlen veselen. Ovdje u Rahis kad se uđe u mesčit glasno slovo da reći Esselamu alaikum. Mislio sam ja pravo, da ćemo se pravo postavan, da ćemo... Ehlen veselen. Da je dobro. Crven. E, sad klanjate vi na Glasio ovako. Zalana se ovako. Ovo su naša braća iz Bajlana. I? Bajlana. Vidiš, ima skuo donese. Da vidi. Da vidimo na braću. Da Dobro. Znači, žele da se sude kod taguta naređenim da u njega kufr učini. Šta to znači? da ovo što su sudili kod taguta i žele kod njega da se sude da je njihovo vjerovanje u, ta, u taguta. Moraju činiti kufru taguta. Je li tako? To im je naređeno. Dobro. Resul sallallahu alaihi ve sellem je sasjekao sva sredstva i sve izvore koji vode ka širku. Ka širku, tako? Sve što vodi ka širku Allah poslanik sallallahu alejhi sallam sellem na to uka, ukazao, na to upozor, upozorio, na to upomenuo, odvraćao od toga i to zabra, zabranio. Jel tako? Pa mnoge zabrane, mnogi ne mogu da shvate ovi neki sad pametnjakovići ne daju ni djeci da, da crtaju likove. Šta djeca znaju? Jel tako? Zašto je to? Zato što je Resul sallallahu alaihi zabranio to, tako? Jer to slikanje, vajanje, pravljenje skulptura, čemu vodi? Širku. To tako? Pa, i tako dalje, znači, zabranio je Resul sallallahu alaihi ve sellem da se klanja prema kabu. Zašto? Zato što to vodi širku, je tako? Zabranio da se na kaburu pravi mes, mesti. Zašto? Zato što vodi širku. Zabranio Resul sallallahu alaihi wa sallam u početku bio zabranio posjetu kaburu. Je tako? A poslije naredio, oni vas podsjećaju na smrt, na smrt i naredio i objasnio šta treba da se uči i da se dovi za mejita. Tako. I tako dalje. Sve ta sredstva koja vode ka širku Resul sallallahu alaihi wa sallam je upozorio na njih i zabranio. I zabranio. Kad sve ovo sagledamo, zaključujemo šta da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslan sa najstrožijim propisima kada je u pitanju tev, tevhid. A sa najlakšim propisima kada je u pitanju obaveze, je tako i za i zabran. Kad su pitanje obaveze i zabrana, ovaj šerijat koji je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najlakši selio. Na tako? Prijašnjim narodima bilo je daleko teži zabran. Na tako? Pa im je bilo naređeno ako isprljaju dio odjeće da to moraju ba bati. Osjeći bati. Nema pranja. I tako dalje. Neki drugi detalji. Međutim, ovo je najnači širijet. Ali je najstrožiji kada je pitan teohid. Kada je pitan teohid onaj ko se pogrdno izražava o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pogrdno se izrazi o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u smislu grđenja je tako, kritikovanja je tako šta je sa njim? on je kafir po konsenzusu svih muslimana Znači, nema razilaženja ovdje nikako. Nema drugog mišljenja. Bil iđma. Namjerno ovdje kaže ko se pogrdno izrazi i pogrdno kritikuje poslanika sallallahu Zašto? Zato što je tako bukvalno značenje. Mnogi griješe i kažu ko opsuje poslanika sallallahu alaihi sallam. Ili kažu ko opsuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije ko se pogrdno izrazi ko se pogrdno izrazi o poslaniku sallallahu alaihi sallam i na ružan način ga bude nešto kritikovao ili o njemu nešto ružno govo, govorio po ga spo, spominjao on je kafir po konsenzusu svi učenjaka a šta je sa onim koga opsuje i bukvalno potrebi psovku koja je poznata u našem jeziku Svatate, braću. To učenjaci, oni tamo kojima se postavlja to pitanje, ne znaju. Jer se koriste arapski izraz. I ova psovka u arapskom jeziku ne postoji, ne znaju ljudi da uopšte tako nešto ima na dunjavu. Da tako nešto ima na dunjavu. A i kad bi htio da im to objasniš, stilio se to reći. Kako ću to objasniti? da dođeš sad nekom šehiku i da kažeš šta znači u nas kad neko psuje Allah subhanahu ta'ala, šta mu stvari kaže? Ili da psuje poslanika sallallahu alejhi šta mu stvari kaže? Kako bi mu to objasnio? Ne bi smio to reći, tako. A ovo, zašto, zašto se kaže da je kufr, to je pogrdno izražavanje ili neko a, poređenje ili ne, neki ružan kritika, ružna kritika u ružnom kontekstu spominjanje poslanika Salarije. Ko tako se izrazi o poslaniku Salarije, kafir je po konsenzusu. I šta je ko još kafir? Koga ne tekfi? Ko takvog ne smatra kafirom, i on je kafir. I on je kafir. Ko takvog ne smatra nevjernikom, i on je nevjernik pravi nevjernik. Ko mrzi bilo šta od onoga sa čim je došao Resul sallallahu alaihi wasallam, kafir je makar to ra, radi. Ko mrzi bradu, kafir je makar mu brada bila dokolje. Prevodim sad što znači. Ko mrzi bradu, Kafir je makar mu brada bila do koljenja. Tako? Ko mrzi hijab kod žena. Tako? Kafir je makar mu žena nosila deset devka na glavi. Sve tako? Znači, mrzi šarijet. Ili neki šarijetski propis. Dobro. Ko vjeruje da neko ima pravo da izađe iz okvira šarijata Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nevjernik I izašao je iz Islama. Svi učenjaci se složili da je nevjernik onaj ko se bude ismijavao sa Allahu subhanahu wa ta'ala ili njegovom knjigom ili njegovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam ili njegovom vjerom. Ovo ismijavao, bude znači ša, šale zvijao. Na račun koga? Allaha subhanahu wa ta'ala. Na račun koga? Ili sa kim šale zvijao? Sa kim? Sa Allahom, sa njegovom knjigom, sa poslanikom ili vjerom? Ili vjerom. Nevjernik je makar uopšte ne vjerovao u te ša, šale i makari samo ono iz spuke spukog cirkusa nekog ili nasmijavanja ljudi pričao nevjernike shvatate šta ja sad pričam znači svi oni vicevi o džennetu i džennem svi one priče bio kod Allaha, odšao Bogu pričao, vratio se, šta je to sve? Ko? Ko takve stvari priča nevjernike. Kjer? Makar u to, u to uopšte ne vjerujem. Tako, nego to priču samo eto radi šalave i radi da se ljudi malo zabrali nekim vicama. Sad ovdje Sam sad te, braći? Molim Allah subhanahu da nam oprosti. I da nam grije obrosti i sramote svega. Koliko ima Rezana? Tamo. Ovo je bilo poglavlje, ponavljanje, znači mi ponavljamo, mi smo nešto pročitali dugo vremena, a pa tako prvo poglavlje u knjizi korisni sažetak imama Teohida. I to prvo poglavlje smo pročitali. Sad ponavljamo najvažnije tačke koje su vezane za tu poglavlje. Pa su ovo sad što ste vi čuli bile najvažnije tačke vezane za vjerovanje u poslan, poslanstvo. Svih poslanika, je tako, a sami tim poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Sljedeće poglavlje je o samom definisanju imana. Ima, šta je to ima? Definicija ima. To je izgovor, da tako, to je riječ, ubjeđenje u srcu i gdje? i djelo. Ili počneš nekim redom. Ubjeđenje, riječ i gdje? i djelo. I sad kad nekoga pitam šta je imam, sve to brzo tako nabro, nabroji, tako? Kada pitanje definisanje kao puka definicija i teoretika. Ali opet tamo nekoga vidi šta nema ništa od islama, od djeva, je tako? Ali samo zato što kaže, ja sam musliman, kaže, jel ovaj musliman Je Jel sad ovo ispravno? Nije, zašto? Zato što smo ovdje definisali da iman ima i gdje? Djelo, mora biti djelo. Pa ako neko nema djela, je musliman? Nije, braći. Tako? Zašto? Zato što smo rekli da je iman vjerovanje, riječ i djelo. Evo ovaj kaže, važno je srce. Ja vjerujem u srce, je tako? A šta mi njemu kažemo? Kad je tako dobro srce djeci, onda gdje? Djelo. Je tako? Iman se povećava pokornost i smanjuje griješenje. Je tako? Gdje se nalazi iman? Nalazi se i u srcu i u svim dijelovima ti tijela. Je tako? Ako ga ima u srcu, ima ga i na rukama, i na nogama, i na čelu, i na licu. Je tako? Svugdje ga ima, vidi se. Je tako? E to je iman. djela su unutar imana, sastavni dio imana. Po izmavu ashaba i tabina. Dobra djela koja radimo vanjskim udovima i krakovima, je tako? Biće ih onoliko koliko ima imana u srcu. Jel tako? Kako, kako ta dobra djela, koliko ima dobrih djela, onoliko koliko ima ima, imana u srcu, jel tako? Potpuni iman, to je onaj ko zaslužuje džennet, jel tako? I spas od džehennema. Ko je taj ko ispuni vađbe i ostavi hara, je jel tako? A nužni iman, jel tako? Obavezni iman, ima onaj ko ispuni pet ruknova islama, jel tako? i bude te pet ruknova islama ispunjavao i unutrašnjošću i vanjštinom svojom i svojom, je tako? Međutim, šta je sa Ostavio je poneki vađib ili je ponekad zapao u nešto, je tako, što je Allah subhanahu wa zabranio. zabranio. E to je šta? Nužni ima. Ima onaj minimum, je tako? šta, ispunjava pet ruknova i uz to poneki vađib ostavi i zapadne poneki haram, šta je sa njim? On ima onaj nužni ima, smatramo ga muslimanom, ali tako? I šta je sa njim? On je je tako pod Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, je tako? Šta to znači? Ako Allah subhanahu wa ta'ala hoće kazniti ga, ako hoće, oprostit će. Ako hoće, oprostit će. Tevhid je osnova imana i njegov temelj. I nisu ispravna djela. Tevhid čini djela ispravni, je tako? Djela budu ispravna ako mi je ispravan tevhid. Ako je neispravan tevhid, neispravna su i sva ostala djela po iđma'u svih muslimana, po konsenzusu pod suglasnosti svih muslimana. I oko ovoga je nastalo razilaženje tako između mu'mina i kerafija. Oko čega? Oko tevhid, oko tevhida. Radi ovog tevhida je propisan džihad. Tako? I po ovom tevhidu se ljudi dijeli na mu'mine i kerafije. Pa ako je ispravan tevhid, ispravna su djela. Dakle, ako ne ispravno tevhid, nužno su neispravna sva ostala djela. Iman ima svoje osnove, temele, tako? I ima svoje ogranke. Znači, iman ima osnovu, temelj, stavu, devo i ima gran. Je tako? To devo je tevhid. Je li tako? A ogranci ove grane su vađibi i pokornosti i dobra, dobra djela ostane, je tako? Kufr, isto sako ima svoje delo, teme, je tako? I telo tog kufra je šir. A ogranci kufra su grijesi. Ogranci kufra su grijesi. Zašto se ovo spominje? Zato što se ne smije poistovjetiti između ogranaka imana i temelja imana. I ogranaka kufra i temelja kufra. Zašto se ne smije poistovjetiti? Pa ako čovjek učini neki od ogranaka kufra, je li kafir? Nije kafir. Šta? Dok ne učini devlo, temelj kufra dok ne učini. Jeste li shvatili? Tako isto, ako čovjek učini nešto od odranaka imana, je li mu'min? Nije. Dok ne učini šta? Da. Osnovu, temelj imana, dok ne bude imao, nije mu'min. Pa Allah, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam podučava da ima šta? 70 i nešto dijelova. Je tako? Najvažniji dio je la ilaha illallah, a Zadnji je da nešto ukloni sa, pu, sa puta što smeta, je li tako? A i stid je dio ima. E sad, on nema la ilaha illallah i dođe uklanja nešto s puta. Sad momin nije, zato što nema la ilaha illallah, nema osnovi. Drugi ima osnovu imana, ima la ilaha illallah. Al zapadne u neki od ogranaka kufra. Pa tako? U neki grije od grijeha. Šta je sa njim? Grešnik. Ali i dalje nije izašao izvjer. Zato se ovo mora znati da i iman i kufr imaju svoje temelje ogra, ogranke. Dobro. Kogod poistovjeti temelje i ogranke imana i kufra nema nikakve sumnje da je novotar, je jel tako? li tako? Nema sumnje da je ovo novotarija. Ili, kakva novotarija? Ili Haridžijska novotarija, pa će tekfir svakoga ko bilo kakav grije, ili Morđijska, ili na drugu stranu, sve će im biti muslimani, nema niđe čarke da ne gnjava. Svakad. Znači, ko to poistovjeti zapada u ovakve greške. Dobro. Alikum salam. Imamo još jedno pitanje. Izuzimanje u pita, po pitanju imana. Da kaže, je tako, ja sam mu'min, inša Allah. li dozvoljeno? Ha? Jeste, znači dozvoljeno je izuzimanje u imanu, da kaže ja sam mu'min inša Allah, u kojem značenju, u kojem kontekstu je dozvoljeno ovo izuzimanje. Mu'min sam inša Allah, u smislu inša Allah, da preselim na iman, na imanu. I šta još? Mu'min sam inša Allah, u smislu vjerovatno ja ne ispunjavam ove vazive kako treba kako treba. Imam nedostataka u svom namazu, u svom postu, je tako? U granama, znači, ima nedostataka. Svata, et na to da se odnosi, znači, mu'min sam išao u smislu da ne garantujem za sebe da sam mu'min kompletnog i potpunog ima, imana i da sva djela izvršavam kompletno i potpuno kako treba. Znači, dozvoljava sebi, inša Allah, znači da sebi priznaje određene nedostatke. Nedostatke. Svata. E to je, to je dozvoljeno. Nije dozvoljeno reći momin sam inša Allah u smislu sum, sumnje. Jer čovjek ne smije sumnjati je li momin ili nije. Jel tako? Zato oni što nas tektiri nek znaju da i njih tektiri. Što? Zato što mi ne sumnjamo da smo mi momin. a oni ono što je kod nas imana nazivaju kufrom, je tako? Ako god iman nazove kufrom, on je kjadr. Kako? I između ostalog i hadith, je tako, ko kaže svojem vratu da je kjadr, vraća se na jednom. A mi tvrdimo da se obavezno vraća na nje, na nje, zato što smo mi ubijećeni da je ovo ispravan put i Allahu vjera. Još samo jedno. Pravilno. Znači, koliko god je jači iman kod čovjeka, šta je? Veći je kod njega strah od nifaka i kufra i šir i širka. Koliko god je slabiji iman kod čovjeka, slabiji je kod njega strah i od širka i od kufra i od nifaka, do licenjestva. Onaj koji skroz blizu licemjerstvo, on se nije nebo neboj za sebe da li je munatik ili Ali onaj čiji iman jak, on strahuje za sebe, je li munatik ili nije. Strahuje za sebe od kufra i, i širka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji zdravuju za sebe. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća ima الراس فجرك ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم خصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم خصام الجبان وابنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت